2021 թվականին հավաքագրվել, մշակվել եւ ամփոփվել են Պարենային ապահովության վիճակագրությանն առնչվող մակրոտնտեսական, սոցիալական եւ ժողովրդագրական ոլորտների աշխատանքի վիճակագրության, երեխաների խնամքի եւ պաշտպանության միջոցառումների, գների եւ գների ինդեքսների եւ մի շարք այլ ցուցանիշներ, որոնք տարեկան պարբերականությամբ հրապարակվել են Պարենային ապահովություն եւ աղքատություն վիճակագրական տեղեկագրում, ասում է ազգային վիճակագրական ծառայության տնօրեն Մանուշ Մինասյանը։ Հիմք ընդունելով միջազգային կազմակերպությունների կենտրոնների կողմից ընդունված չափանիշները կազմվել է 2020 թվականի առանձին ապրանքախմբերի բարենային հաշվեկշիռները։ 2020 թվականին մենք նաբավության բավական բարձր մակարդակ ունեցել ենք հացահատիկի հիմնական տեսակների, որոշ պտուղների, նաև մսի որոշ տեսակների գծով, ինչը չի կարելի ասել բանջարեղենի, կատնամթերքի հիմնական տեսակների եւ պտուղների շաքարավազի այլ մթերքների գծով։ Ծրագրով նախատեսված բոլոր 6 վիճակագրական հետազոտությունները հետազոտություններն իրականացվել են։ Սպարման ապրանքների գների եւ ծառայությունների սակագների դիտարկումը կազմակերպվել է հաշվետու տարվա բոլոր ամիսներին 3 հական անգամ, ասում է ազգային վիճակագրական ծառայության տնօրեն Մանուշ Մինասյանը։ Վերջին 10 տարիների համեմատությամբ մենք 2021 թվականին ունեցել ենք ինֆլյացիայի սպառողական գների ինդեքսի ամենաբարձր ցուցանիշը, այն 2021 թվականի դեկտեմբերի նախորդ տարվա դեկտեմբերի համեմատ կազմել է 7.5%, ընդ որում սննդամթերք եւ ոչ ալկոհոլային խմիչքներ ապրանքախմբում ցուցանիշը բավական բարձր է 13.4% է կազմել։ 2021 թվականի ընթացքում անցեկացվել տնային տնտեսությունների կենսամակարդակի ամբողջացված կայացված հետազոտություն ընտրանքում ընդգրկելով Արցախի հանրապետության բոլոր շրջանները։ Ընտրանքի չափը կազմել է 1296 տնային տնտեսություն։ Հետազոտությունն իրականացվել է հաշվետու տարվա բոլոր ամիսներին, յուրաքանչյուր ամսվա ընթացքում հետազոտվել է 108 տնային տնտեսություն։ Ախտության մակարդակը 20 թվականին հանրապետություն կազմել է 21.4%, այդ թվում ծայրահեղ աղքատությունը 4.2% աղքատ գնահատվել են այն չափահաս անձիկ, որոնց սպառումը ցածր է աղքատության ընդհանուր գծից, իսկ ծերեղ աղքատ գնահատվել են այն չափահաս անձինք, որոնց սպառումը ցածր է աղքատության պարենային գծից, այդ պարենային գծերը եւ աղքատության գծերը մենք հաշվարկում ենք համաշխարհային բանկի մեթոդաբանության համաձայն։ Աղքատների մեծ մասը, շուրջ 58%-ը քաղաքաբնակներն են, իսկ ծերեղ աղքատների մեջ գերակշռել են գյուղաբնակները։ Ծառայությունն իրականացրել է նաև Արցախի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական վիճակի եւ տարհանված ընտանիքների կենսապայմանների ընտրանքային հետազոտություն։ Վերջինս ընդգրկել է տարհանված տնային տնտեսությունների 14%-ը։ Բարելավվել է նաև վիճակագրությանը վերաբերող իրավական դաշտը։ Արցախի Հանրապետության նախագահի կողմից հաստատվել է Արցախի Հանրապետության 2021-2023 թվականների պետական վիճակագրական աշխատանքների երամիա ծրագիրը հաստատելու մասին օրենքը։ Արցախի Հանրապետության վիճակագրության Պետական խորհրդի անհատական որոշմամբ հաստատվել է Արցախի Հանրապետության 2018-2020 թվականների պետական վիճակագրական աշխատանքների երամյա ծրագրի կատարման հաշվետվությունը եւ ներկայացվել Արցախի Հանրապետության ազգային ժողով։ Անիա Բաղյան, Արցախ լրատվական։